la positiva flanco de la maliunezzo. Maliunigi, en nia sozio havas malbonan reputazion. Oni vidas precipe la negativa in flancoin, set en tiu vido malaperas multe da tio, cio estas bela en maliunezzo, diras esploristino pri maliunezzo, char el sozia vido, La alta agio estas fazo de malfrua liberezzo. La agio de quindec estas la nova tridec, cae oni estas tiel juna ciel oni sin sentas. Tio estas unu flanco, la brila, de la maliunezzo en nia sozio. Ie la alia flanco, la maliunuloi, ricevas la stampon de sozia chargio, kiel ne plus productivae, cae kiel multe costae, char ili besonas flegadon. Sed for de tiui consideroi, pri chargiai aspectoi, estes ancau multae facetoi de la maliunigio, cae de la maliunezzo. Sed bedaurinde, la reganta bildo concentrigas en nia sozio, precipe pri la negativae flancoi diras esploristino prima iunezzo en austra privata universitato. Mi cun ligas la maliunigion precipe cun biologia mal construo, cun procesoi de malfortigio, de mal de perdo de sano, cae cun la eltio resultanta besono pri flegado. Temas to pri vido alla mancoi cae problemoi, ciui culligigias cun alta agio. En Austrio nun quinono de la Austroi estas pli ol sestec quiniarai, sed plei mal multai el ili ne consideras sin chargio por la sozio. En cetoi resultigis che multai homoi sentas sin pli iunai ol ili estas, diras la esploristina. En la jaro 2010 en enceto La austroi indicis che ili sentas sin average je hoc jaroi pli junai ol ili vere estas. Post la pensiuligio, la homoi eniras en vivo fason, en kiu multai travivas novan vivo senton. Cune cun la agio, pli altigas ofte ancau vivo contentezzo. Multai maliunuloi estas grava appogo por siai genepoi, aliai havas nova in hobioin, por ciui en la profesia vivo ne estis loco. Tiui positivae flancoi de la maiunezzo ofte malaperas en la publicae comuniciloi, laula esploristino. El socia vit puncto, la alta agio estas faso de malfrua liberezzo, estas vivo faso cun novai potenzialoi. Oni sercias novae in celoin, novain roloin, novain tascoin en la vivo. Compreneble, la malfrua sin disvolvigio ancau costas, exemple ancau la operatioi cae cosmeticajoi, por resti extere iunai. Cae la industrio proclamas la maliunigion kiel individuan respondetson. La eldiro de la reclamo estas, se mi nur mem restas activa, se mi accetas multain in cremoin, cae se mi eble ancau submetigas al operatio, cae colorigas la haroin, tiam mi povas ancorau iom maschi mian agion. Tio metas premon al iunae cae maliunae homoi. Helpas en tio serci la dialogon cun maliunae homoi. Se alt agiai homoi povas raconti mem pri sia maliunezzo, tio helpas bone presenti la positivain ca negativain aspectoin de la maliunezzo. Char, maliunuloi travivas limigoin, set ancau novain eblezoin.